Do të flasim për ato pika të besimit shkurtimisht, për të cilat janë të pajtum të gjithë pejgamberët. Të dërgumt e Allahut janë ata të cilët i ka dërgu Allahu subhanahu wa taala me sheriate të ndryshme dhe me besim të njëjtë. Të gjithë të dërgumt e Zotit alejhimus selam kanë ardh me një mesazh. për të cilat janë pajtu të gjithë pejgamberët. Dhe neve do t'i përmendim shkurtimisht ato, sikur që i ka përmend dietari i madh Ibn Kajimi, rahimehullah, dhe ato i ka përmend hoxha Abdul Latif ibn Abdurrahman në një libër të vet ku i ban demat demant një hoxhe të Irakut në atë vakt i cili e ka pas emnin Daud ibn Xherxhis, të do ta shohim në fund se çka i thotë këtij hoxhe, i cili i arsyeton njerëzit i cili i ka arsyetu njerëzit në këto 15 pika që do t'i përmendim, për të cilat pika nuk arsyetohet asnjoni prej njerëzve. Nuk ka arsye asnjani prej njerëzve në sipërfaqen e tokës nëse këto 15 çështje nuk i dinë dhe janë çështje për të cilat kanë ardh të gjithë të dërgumt e Allahut. Pra, çështja e të dërgumve të Allahut o vllezër. Dhe çështja e dietarëve mbrapa që vijnë, hoxhallarëve, madje edhe xhematlive, të cilët e transmetojnë këtë fe, janë thirrsa nuk është çështje e profesionit. Është mision o vllezër. Është mision i cili duhet kuptohet shumë seriozisht. Mision që nëse duhet, me dhon edhe jetën edhe jetën njeri. Edhe pasurinë të gjithë me dhon, po kjo është nder i madh, privilegj për besimtarin. Që nëse duhet me u persekutue për, për këto pika, duhet njeriu me vujt për Allahun subhanahu wa ta'ala, prandaj edhe ky dijetari Abdul Latifi, Ibn Abdurrahmani, përmend se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili është samed i panevojshëm. Dhe Allahu ka mohue nevojshmërinë e vet dhe nevojën e tij për gru edhe për fmijë dhe është i pasur në mënyrë absolute. Dhe se Allahu i lartësum është ai i cili ka fuqi dhe fuqia e tij është e gjithanshme dhe nuk ka ndonjë pjesë në këtë gjithësi që na jetojmë vetëm se është e kaplume nga fuqia e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe Imam Ibn Kaimi thotë bel xhemiun nubuwati të gjithë pejgamberët Nga fillimi deri fundi janë të pajtume për këto baza. E para është Allah, ajo se Allahu është i pari al-awwal wal-akhir dhe i fundit. Dhe se Allahu nuk ka ortak në sundimin e vet. Nuk ka emnak as adash, as kundërshtar, as ministër, as këshilltar, as ndihmëtar, as që i pranohet dikujna ndërmjetësimi te Allahu pa, pas lejes, vetëm se pas lejes së Allahut. As që i pranohet ndërmjetësimi dikujna nga krijesat vetëm se pas lejes së Allahut. Domethënë, ndërmjetësimi te Allahu pranohet ditën e gjykimit, mirëpo esenca është se pranohet. Vetëm se pas lejes së Allahut, nëse Allahu i lejon dikujna nga krijesat e veta me ndërmjetësu për dikan, Edhe nëse ai është meritor për ata, atëherë e lejon Allahu. Kjo është pika e parë. Të gjithë të dërgumt të Allahut kanë ardh për këtë çështje. Pikën të cilën kanë thirr të dërgumt të Allahut dhe lëvizjet që i kanë krijuar këto të dërgumt të Allahut. Për shembull, Isa sallallahu alajhi wasallam kur është ngrit prej anës Allahut, bal rafa'ahu Allahu ilay, kanë mbet havarit ndihmtar të fesë në tokë dhe ata deri në fund kanë vdek për këtë çështje. Janë persekutu për këtë çështje. Sikur që deri në Romë o vëllazër. Butrus, shoku i Isës sallallahu alaihi wasallam, ka shku deri në Romë. E atje Pali është ba sebep me vra ata. Ai ka shku për t'i këshillu njerëzit se kjo thirrje në të cilën thirr Pali, këto maqedonë që i thojnë Pavle, sveti Pavle që i thojnë, Ky Pali ka ndiku që të vritet aj, shoku i Isës a.s. në Romë, madje thot se ky është vra për shkak të gjynave t'juve. T'ju ban shantazh njerëz. Ky është vra për shkak të gjynave t'juve, ngase romakët kanë qenë të njollosur të, të zhytur në, në gjynahe. Pika e parë kjo qenka. E dyta, për të cilën janë pajtu të gjithë pejgamerët, ennehu la walide lehu wala waled. Allahu nuk ka prind, Dhe po ashtu të gjithë pejgamberët e Allahut janë pajtu për këtë çështje. Nuk munesh me gjet ndonjë të dërgum të Zotit sallallahu alaihi wasallam vetëm se është pajtu për këtë çështje se Allahu subhanahu wa taala nuk ka fëmijë. Dhe kjo është kuptimi i kul huwa Allahu ahad. Kjo është kuptimi i kul huwa Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Lem jelid wa lem yulad. Allahu nuk ka lind kan, pra nuk ka dalë diçka prej Allahut. Wa lem yulad. Allahu s'ka lind, s'e ka lind dikush Allahun subhanahu wa taala. Wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Asgjë nuk është njëjtë sikur Allahu. Asnjë emnak dhe adash nuk është i njëjtë sikur Allahu subhanahu wa taala. E treta, ennehu ghaniyyun bi dhati. Allahu i lartësum, Zoti jon, është i pasur në mënyrë absolute nga vetë qenja e tij. Do të thotë nuk, nuk ka diçka që nga anash mënyrë emergjente, Allahu është cilësue me pasuri. S'i ka ardhë pasuria Allahut, por Allahu subhanahu wa taala në qenjën e vetë, Vetvetiu e ka pasurinë. Është i pasur dhe i panevojshëm. Është i pasur, i panevojshëm, prandaj edhe Allahu nuk han dhe nuk pin. Fa la ya'kulu wa la yashrabu wa la yahtaju ila shay'in mimma yahtaju ilayhi khalquhu bi wajhin min al-wujuh. As që ka ndonjë nevojë prej nevojave që njerëzit kanë nevojë. dhe krijesa të tjera që kanë nevojë. Ky është Allahu xhallahu ala dhe në këta po ashtu kanë thirrë të gjithë pejgamberët. Ka thirrë i dërgumi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Isa sallallahu alaihi wasallam dhe Musa dhe Ibrahimi dhe Nuhu dhe të gjithë të dërgumt e Zotit 124000 kanë thirrë këta. Pse i përmendin dijetarët islam vëllezër këto pika? Këto janë pika të cilat nuk kanë mundësi me ndryshue. Alkooli, çështja e alkoolit, a pihet apo s'pihet, ka mundësi me ndryshue. Mund është me gjet ndonjë sheriat prej sheriateve ku është lejua ajo. Mund është me gjet ndonjë ligjvënje prej ligjvënjeve ku është lejua ajo. Dhe kjo ka të bëjë me hallallin dhe haramin. Por se çështja e Allahut, subhanahu wa ta'ala, drejtat që i ka Allahu xhelle wa ala, drejtat që i ka Allahu, subhanu wa ta'ala, këto janë drejta ekskluzive, këto janë pika ekskluzive që i takojnë vetëm dhe vetëm Allahut. Vetëm dhe vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe të gjithë të dërgumt e Zotit i kanë edukue ithtarët e vet dhe i kanë këshillue njerëzit dhe i kanë thirr politeistët, mushrikt edhe njerëzit që kanë lajthit nga feja e vërtet i kanë thirr në kto pika. Pra Allahu subhanahu wa taala qenka i pari, Allahu xhallahu ala nuk paska familje dhe nuk ka lind dikush Allahu xhallahu ala, nëse Allahu i treta qenka ghani i pasur në mënyrë absolute. E katërta, ennehu la yataghayyaru wa la tu'radu lahu al-afat. Allahu nuk ndryshon, as nuk i ndodhin smundje. Min al-harami wal-maradi, Allahu nuk plaket, Pse i kanë përmend të dërgumt e Allahut kto sende vëllazër? Ngase neve jetojmë në këtë botë e cila ka atmosferën e krijesave. Na jetojmë me njerëz. Dhe pak janë njerëzit ata që e njohin Allahun subhanahu wa taala. Andaj Vëllazër, natyrshmëria e pastër e njeriut e çon njeriun ka Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qenë ajo e cila e ka çu Ibrahimin sallallahu alaihi wasallam ta kupton se as dielli, as hana, as yjet nuk qenë kanë zotra. Se pas kanë nevoj, lind kanë, përëndoj kanë, pas kanë nevoj, pas kanë nevoj, pas kanë diçka prej nevojave. Dhe kjo na e tregon më qartë neve Allahu subhanahu wa taala. Vetë kjo është një burim i informatës shumë të qartë. Te besimtari i vërtetë, tek i cili nuk ka ndryshuar natyrshmëria. Na jetojna në kohë të fitneve dhe këto fe, të cilat nuk janë fe klasike, feja e komunizmit, feja e demokracisë, fe tjera, këto fe, të cilat nuk janë fe klasike, ua kanë Shpërla trunin njerëzve. Ua kanë shpërla trunin njerëzve me vite, feja e diktatorëve të ndryshëm, edhe kështu me radhë, ua kanë shpërla trunin njerëzve, kur thom për fe, kam për qëllim sistem, por ajo fe, është ma mirë të thuhet fe, ua kanë shpërla trunin njerëzve, dhe njerëzit me kalimin e kohës, kanë fillu me paramendue Zotin, Allahun Subhanehu ve Teala, sikur krijesat. Dhe për devijue nga rruga e Zotit, nga rruga e Allahut, të lartmadhërum, mjafton që në një pikë prej pikave 15 që do t'i përmendim, të lajthit njeri. I mjafton njerit me deviju nga njëna prej pikave. E këtu shejtani i mallkum, përmes harresës, fillimisht, përmes ndejes me njerëz të këqij, përmes literaturave jo adekuate, përmes prishjes së natyrës tek njerëzit, përmes krizave, dhe problemeve që njeriu i ka, depresioneve që i ka në jetë, fillon njeriu dalngadal me hum shpresën prej Allahut subhanahu wa taala dhe nga caktimi i Allahut që vjen te njeriu, fillon njeriu me hum shpresën edhe kanë lind besimet e devijume te njerëzit. Kanë lind besimet e devijume te njerëzit, prandaj na kemi përmend në lëmin e besimit të vllazër se kush ishin ata të parë në umetin tonë, po flas për umetin e Muhamedit alayhis salam, Kush është, cili grupacion, cili sekt e ka shpik shirkun tek neve, tek umeti i Muhamedit alejhi selam në historinë ma bashkëkohore, ma të re, janë rafidit shiat. Një grupacion i cili e ka emrin Hattabije, të cilët e përshkruajnë Allahun subhanahu teala sikur njeri i ulur në karrike. Ve teala Allahu amma jekulune uluven kebira E i pastër është Allahu dhe i lartmadhërum Nga ajo që ata i përshkrujnë Allahun subhanehu ve teala Këta ish persianë të cilët e pranun islamin Pastaj dulën prej islamit për ta luftu islamin Pastaj e lanë islamin për ta luftu islamin Për të kriju shantazhe në mesin e muslimanëve Prandaj Allahu subhanehu ve teala i lartmadhërishmi Nuk ndryshon as nuk e zë gjumi as Kotje nuk ka as pleqëri, nuk ka as smundje, as nuk i bje pishman, as frikë dhe mërzi, edhe kështu me radhë prej sendeve që i kanë krijesat. E pesta, ennehu la jumathiluhu shej, asgja nuk është si Allahu prej krijesave. Asgja nuk o si Allahu, subhanahu wa ta'ala. Sado që të jenë të fuqishme, fuqitë e ndryshme, aleancat e ndryshme, shtetet e ndryshme. Sado që njeri të përparon në teknologji, sado që njeri të shkon përpara me fuqi, edhe me përkrahje, edhe me ndihmtarë, edhe me njerëz që e aplaudojnë, Wala fi sifati as në cilësitë e tij, as në vepra. Pra tre janë vëllazër. Allahu ka qenie, ka cilësi dhe ka vepra. Në asnjënën prej këtyre treve nuk mund asnjë krijesë ta ketë veprën e Allahut, krijes, krijimin për shembull, kriat, kreaturën. Apo riskun që Allahu i furnizon njerëzit. Apo shërimin që Allahu i shëron njerëzit. Ajri o vëllezër, gjithësia që na e shohim në këtë gjithësi të madhe, që e studion me të madhe NASA, edhe ka zbulime të përditshme, yje të ndryshme që na akoma ato yje apo rrezet e atyre yjeve mbrrin në këtë botë dhe na i shohim dhe i zbulojmë kështu me radhë. E gjithë kjo që na e shohim prej krijesave të Allahu xhelle ue ala, nuk është Allahu subhanahu wa taala pjesë e krijesave. E nëse na thotë dikush, po kjo e qartë është, ka, vëllezër, shejtani i mallkum gjatë viteve me radhë nuk ka lënë pikë prej pikave që i përmendëm deri tash, vetëm se ka shpik sekte. Vetëm se ka nxjerr njerëz mendjelehtë, të cilët kanë qenë ndoshta edhe të lexueshëm dhe të dijshëm në shumë prej sendeve tjera, e në fe nuk kanë ditë dhe kanë folë në emër të fesë dhe ju kanë pështjellë këto sende dhe i ka servu, e ka servu të kotën shejtani me njerëzit e vet. sikur që janë ittihadijet apo hululijet, kështu quhen ata, që thonë se Allahu është përzi me ambientin. Apo kanë thonë se Allahu është sheqeri. Apo Allahu kanë thonë se është buka. Apo për Allahu kanë thonë është Allahu në xhubën time dhe kështu me radhë prej fjalëve të mëdha shumë, të këqija shumë që i kanë thonë për Allahu subhanahu wa taala. Të cilat janë ma të kqija se jehudit e krishterët. Dhe janë përkatësuar në te muslimanët, sikur është Ibn Arabiu dhe dhe Ibn Seb'ini dhe tjerët prej filozofëve në islam që kanë dalë, të cilët kanë shpikë ksi lloj bidate. Ennehu la yahillu bi shay'in min makhluqati. Të gjithë të dërgumt e Zotit, alayhimus salam, kanë ardhur dhe ju kanë treguar njerëzve se Allahu subhanahu wa taala është larg prej krijesave. Prandaj robi kur ta lut Allahun prej etikës është që ta lutish Allahun në mënyrë të prerë. Ka thënë i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam, kur dikush prej juve e lut Allahun, le ta lut në mënyrë të prerë, o Zot, më ndihmo. Për shembull, o Zot, më shëro. Mos të thotë asnjëri prej juve, o Zot, nëse dëshiron, nëse don, na ndihmo. Nëse don, na shëro. Se Allahu nuk e pamundson dikush. në Meru, në një qytet prej qyteteve të Afganistanit apo të Khorasanit të asaj kohe, ka jetuar një dietar i madh i cili quhet Ishaq ibn Rahuaj, mocë me Imam Ahmedin rahimehullah. Në atë vend ka qenë një prijës i atij vendi që ka qenë prej xhehmive dhe kur e kanë dëgjuar hadithin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam të transmetuar nga Ishaq Rahuaj, nga ky muhaddith i madh se Allahu zbret në pjesën e parë të dunjas, qiellit dunjas, Andaj Iyas ibn Muawiya u tha zotri, që kena përmend historinë dhe biografinë atij hoxhës të madh, i cili ka qenë prej njerëzve më inteligjentë në botë që ka jetuar, thotë nuk kam polemizuar me gjithë trunin tem, inteligjencën time me dikam prej njerëzve vetëm se me kaderit. Kush janë kaderit ato të cilat thojnë se Allahu nuk i din senet para se me ndodh. Ata thonë kështu, Allahu i din kur ndodhin, sikur na. Edhe na i dim kur senet kur ndodhin. Kështu kanë thënë për Allahun xhallahu ala. S'kanë mund me besu këta. Kur kam polemizue me ta, sendin e parë që i kam pyt i kam thon, a ma definon zullumin. Çka është zullum në gjuhën arabe? Kam thon zullum në gjuhën arabe. Zullum në gjuhën arabe është ta bësh një gjë, ta bësh një gjë apo ta marrsh një gjë dikujna që s'i takon. E ka thonë Allahu subhanahu wa taala është ai i cili bën çfarë don në sundimin e vet. Allahu është ai i cili bën çfarë don në sundimin e vet. Thot me këtë e msheli kaderiu gojën e vet. Nuk foli më. Ngase e kuptuan se Allahu nuk bën zullum. Ngase ka prej kaderive që kanë besuar se Allahu subhanahu taala ban zullum, prandaj edhe kanë thënë se Allahu nuk i din sendet para se me ndodh dhe krijen me kokën e vogël që kanë njerëzit. E teta, e përmendëm pra, Allahu xhallahu ala mujka me bë çdo gjë në sundimin e vet, e nënta ennehu alimun bi kulli shay, Allahu asht i gjithdijshëm për gjitha sendet që janë publike dhe ato që janë të fshehta, Dhe Allahu subhanahu wa taala i din sendet si do të ishin nëse nuk kishin ndodh. Wa ma tasqutu min waraqa, nuk zbret ndonjë gjeth prej drunit vetëm se e din Allahu dhe nuk është ndonjë grimc në sipërfaqen e tokës vetëm se Allahu e din atë atë grimc as diçka që lëviz apo që është e qetë vetëm se Allahu është i dijshëm për realitetin e asaj. E dhjeta, ennehu semi un basir. Të dërgumt e Allahut kanë ardhë të gjithë dhe kanë tregu se Allahu është që ndëgjon edhe sheh dhe i ndëgjon të gjitha zat, zanat edhe ato që s'ndëgjohen prej anës së njerëzve dhe Allahu është ai i cili i sheh e sheh edhe milingonën e zezë në gurin e zi në natën e errtë Mësit që ia përcjell Allahu subhanahu wa taala nevojat e njerëzve. E 12-a annahu al-abadi al-baqi, Allahu është i përgjithmonshëm. Pa fillim edhe pa mbarim dhe nuk mbaron asnjëherë, Allahu subhanahu wa taala nuk vdes. E 13-a annahu al-mutakallim, Allahu flet, urdhëron edhe ndalon. E flet të vërtetën, udhëzon. Mursilur rusul i dërgon të dërgumt e Zotit. I ka zbrit librat, Dhe Allahu kujdeset për të gjitha sendet në këtë dunja. Allahu është ai i cili vazhdon bamirësi ndaj njerëzve, edhe ja kthen me të keqe shumë njerëzve që bëjnë keq. Ky është Allahu xhelle ue ala. E 14-ta, "Ennehu sadiku fi wa'dihi wa khabarihi." Allahu është i vërteti dhe i drejti dhe ai i cili e mban fjalën kur premton. Dhe nuk ka dikush që fol fjalë ma të drejta se Allahu dhe as që Pra këto janë vëllezër ato 15 rregulla për të cilat kanë ardhur të dërgumt e Allahut alejhimus selam dhe në fund thot Hoxha Abdul Latif ibn Abdul Rahman kif wa ta'ammal ndalo besimtar dhe mendo prej fillimi deri në mbarim se Allahu i lartësuam ka ai i cili nuk ka shok as emnak as ndërmjetës vetëm se pas lejes Uazin bejnehu wa bejne kauli l'Iraki, dhe shiko thot fjalët e njerëzve të cilët kanë deviju nga rruga e Zotit, sikur që është ky Irakiu, i cili ka fillu me i arsyetu të gjithë njerëzit në të gjitha fetë. Sikur që ka thënë edhe Xhahidhi, njoni prej xhehmive në kohën e vet vëllezër, ka thënë nëse njeriu e ndron fenë dhe bën ijtihad ka arsye te Allahu. Kështu ka thënë Xhahidhi, prej xhehmive, të cilët e kanë konsideru si jo besimtar, shumë prej imamëve të selefit, thotë ndalu dhe shiko. Fjalët e këtij, fe in kana hadha al-qawlu sahihan. Nëse kjo fjalë do të ishte e vërtetë, që njeriu arsyetohet në këto rregulla të pejgamberëve që që i përmendëm. Atëherë thot, le të jetë për hajr, le t'ju bahet për hajr Islami i krishterëve. Adhuruesve të Kryqit, me ijtihadin që e kanë ba, po ashtu edhe adhuruesit e idhujve, edhe xhehmit, edhe kaderit, edhe xhebrit, të cilët thonë se Allahu me zor neve na çon me ba mëkate sikur njeriu kur zhytet në ujë dhe i thuhet mos u lag, kështu kanë thonë. Edhe rafidit që kanë që, që pas kanë shpik shirkun në këtë umet, fa innahum qalu bi tilka al aqwali ad-dalla, të gjitha këto sekte edhe fe kanë than diçka prej Fjalëve të devijume në këto pika që i përmendëm i kanë besue nga ijtihadi dhe dyshimi kama kale hadha shekh sikur që i thot ky hoxhë fetarakat il musellithetu dhe kështu krishtert kanë adhurue treshin e kanë adhuru kryqin hadha kulluhu wa temesseku bil muteshabihi dhe janë kap për fjalë jo të qarta Jo besimtarëve u është zbukurue kurtha po fetë të cilat i kanë luftën që e bojnë o vëllezër edhe në kohën e sotit shoqëritë e mshefta që e bojnë jahudit e ndryshëm, krishterët e ndryshëm ata që dëshirojn me i largu muslimanët nga rruga e vërtet janë njerëzit të cilëve Allahu xhelle ue ala ua ka zbukurue të kotën e ngase ata e deshtën dhe shkuan pas të kotës dhe ka thonë Allahu në Kur'an ke dhalike zujjine li kethirin min al mushrikine katle auladihim kështu Allahu a ka zbukurua shumë prej mushrikve vrasjen e fëmijëve të vet shurakauhum në këtë mënyrë kanë shkuar mbrapa idhujve dhe ka thonë u ke dhalike zejjena li kulli ummetin amalahum dhe kështu neve ja kemi zbukurua çdo feje veprën e vet Andaj vëllezër, zbukurimi i sendeve apo devijimi i njerëzve nga këto rregulla që për të cilat kanë ardhur të dërgumt e Allahut, alayhimus salam, është një devijim i qartë. Është një devijim i qartë dhe duhet me kuptu na se kërkimi i udhëzimit duhet të bëhet prej besimtarëve në mënyrë të përditshme. Andaj jemi të obliguar prej anës Allahu subhanahu wa taala në namaz të themi ijjaka nabudu ijjaka nastain ihdina siratal mustaqim o zot na udhzo na drejto në rrugën e drejtë Në fenë e drejtë. Çdo herë në namaz duhet ta kemi mendjen këtu. Ihdina siratal mustaqim. Në të rrugën e drejtë o Zot, ngase njeriut ka mundësi e kota me iu zbukurue në veçanti vëllazër, zbukurohet e kota në momentin kur njeriu nuk ka nuk don me kuptuar të vërtetën nga Allah. Ku Allahu subhanahu wa taala jo rastësisht në Kur'an n'kallxon na kallxon neve ajete jo të qarta. Ajete të cilat nuk janë të të qarta. Sikur që ka pas prej sahabeve që kanë devijue në këtë punë, përmend hoxha këtu Abdul Latif ibn Abdul Rahman, sikur ka qenë Kudame ibn Medhuni, i cili në Bahrein, duke ndejt larg njerëzve, ka qenë guvernatori i Bahreinit, i është pi rakia. I është pi rakia ngase arabët kanë pi shumë rakinë vllazër. Edhe e ka lexuar një fjalë të Allahut në Kur'an, E ka lexuar ajetin, ka thonë, e, ky ajet kanë për mue, unë e pi rakinë se i kam frikë Allahut. E ka komentu me mendjen e vet. Prandaj edhe e kanë marrë njerëz, kanë sjell te Omer ibn Khattabi dhe e ka këshilluar Omer ibn Khattabi të pendohet prej fjalës që e ka thonë dhe nëse nuk pendohet e vret. Kështu kjo ishte sa për ilustrim një fjalë nëse ndalmi për punën e zbukurimit të devijimit, shejtani ka shumë rrugë vëllazër, prandaj duhet të kemi kujdes nga rrugët e devijimit, në veçanti këto pika për të cilët kanë ardhur të dërgumt e Allahut alayhimus salam, me ua sqaru njerëzve, sepse e vërteta është e qartë vëllazër, por se Allahu subhanahu wa taala të vërtetën e ka lënë që njerëzit ta kërkojnë.